algo Yo siempre estoy para la vuelta, pero hoy quiero perderme contigo. Ven y lo hacemos como amantes, después me lo cuentas como amigo. A veces su droga, a veces su droga. sabe Dios. Lo sabe No le va ya le subió. Su corazón lo puso en modo de avión. Él te este dejaba solita y lo que no sabe es que cerquita. De mí tú siempre te citas porque soy ese otro que las ganas te quita. Me gusta todo de ti, me gusta tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu y cuando fumas te achinas como kung fu. y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa. Mucho le Me gusta cómo se te ven los tatu y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Me gusta todo de ti, actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu. Y cuando fuma tú te achinas como Kung Fu. <laughs> Ella sale y pues rea Fumo y los ojitos parecen de Corea. Ella no hace coro, pero todas las coreas. A la profesora yo le hago la tarea. Y, la trabajo bien. Yo siempre saco 100. Y el y yeyecito, no me mira bien. Para mi friend, ya pasa el retén. Y yo llevo la marca, todo bien. A veces su droga, a veces su dealer. Mala como toa, y ella ni me sigue. Eh. Me gusta todo de ti, te lo quiero dejar la ese culo tuyo me tiene bien desconcentrado. Déjame la puerta abierta, no dejes nada cerrado. Que voy a entrar como ladrón a tu casa. Fúmame la cecia china divina de Buenos Aires, Argentina. Como lo mueve me fascina. Después que chingamos cocina y me la vuelvo a comer porque el amor le queda riquísimo. Me di a probarlo un poco y me envició. Fumamos y quedamos loquísimos gusta todo de ti, me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu y cuando fumas te China como Kung Fu. Me gusta cómo me habla, me gusta cómo me tiene. Me gusta lo que me hace, me gustan todos los weekends. Me gustan las escapadas y las fotos de tu red. Y ya muy lejos que a lo lejos todo fluye Tú quieres que bajo tu sábana yo me escapulle. Mis almohadas te recuerdan por lo rico de tu perfume. Todos los besitos que tú me das son los que te atribuyen. Llénate toda mi galería de todo tus nudes. El no talento, ese culito a la bebé se lo mantengo. Ella quiere un tigre que siempre ande atento. Que sea más real y menos cuento. Si pensarlo me le vengo adentro. Tú sabes que tienes fama pero te quedas sola, para hacer lo que pase. Ella tiene algo que me atrae, que me distrae, que loco me trae. Me gusta todo de ti, me gusta tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud, me gusta cómo se te y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Yeah, break it The the bodies, baby. night. Este remix. siempre andan juntos, usted están claro de eso. <laughs>